Banikimuni rero avuga ko horungikwa ingabo zishika ibihumbi bitatu kugira ngo zikingire abanyagihugu ibyo kukaba rero ngo byo kugwa mu mezi abiri hakiyongera ko intwaza ngabo amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani z'igipolisi cawuni zikaba ngo zoza gufasha zigafashanya n'abajejwe agateka kazina muntu bakaneserukira n'ubumwe bwa Afrika banikimuni kandi asaba inama ijejwe umutekano ko yorungika umugwi w'izindi ngabo ziri hagati ya mirongo ibiri na mirongo itanu zo ibikorwa n'igipolisi banakimunira akabona ko ibyo byotuma agati k'akazina muntu be n'umutekano mu burundi byubahirizwa nuko karadiridimba nako ndavuga ko tugaruka kuri iki cyifuzo cy'umunyamabanga mukuru wa oni avuga ko urungikwa inteko zigera ku bihumbi bitatu hakarungikwa Polisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani abo ngo na cyane cyane n'abajejwe gukurikirana iby'agateka zina muntu utanguza n'akamenyetso ko guteranya uce ushyira ko amajana abiri na mirongo itanu n'indwi uce twakura kuri imwe muri izo nimero nuko rero dutanguye n'umutumire wa karadidimba w'uno munsi ibitigiri ng'iby'umunyamabanga mukuru wa waboneye ati icyifuzo cyo biki mwebwe kumbure mu bihiye nsiguro cyangwa mu byakira gute eh, murakoze twebwe mu mugambi w'abadasigaye turona nyine tubyakira ubwa mbere ho turashima ko umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu one n'abo bafashanije na cyane cyane urwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi badahengeshanya eh, kwitwararika ingorane eh, ziri mu burundi eh, turashima kandi dushimira n'amakungu muraza amaze gukoresha uburyo bwinshi haraje icyo navuga aba emiseri mu ifaransa mm. ni ukuvuga mm. intumwa nyinshi mm. zaserukiye onu zaserukiye ubumwe bw'ibihugu bya buraya ibihugu bimwe bimwe bitandukanye byari bisanzwe bicuditse bifashanya n'u Burundi eh, ubumwe bw'ibihugu bya afurika eh, ibihugu bivuga ururimi rw'ifaransa ibyo muri bihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibiyaga binini bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika eh, mu bihugu bya afurika y'ubuseruko mu ncamake dushimiye aya makungu yose atakwagira agira kugira ngo arabe ko igihugu cacu cyova mu kaga mugabo tugiye kuri izi ntuzeye navuga ibyifuzo bitatu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yashikirije urwego rujejwe umutekano n'amahoro ku isi mm-hmm. aricyo kibazo nyamukuru tuje kuvuga uno munsi mm-hmm. twebwe eh, twabyakiriye neza mu gice kimwe mm-hmm. na nabi mu gice kindi ubwa mbere ho kuraba uti mbega uburundi burwaye iki mhm. eh, iyo ndwara ifise uburemere bungana gute abarundi bababaye gushika hehe kugira tubavure twufate inkingo zihe mm-hmm. aricyo gituma twayakiriye neza mu gihe ubwa mbere avuga ati gukingira abarundi mm-hmm. hakenewe n'imiburiburi ibihumbi bitatu by'abasirikare mm-hmm. icyo twebwe twaragishimye kuko ariyo eh, ariyo ntuzeye intumbero ya mbere we yagombye gushikiriza urwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi turabona ko yabona ko ibintu bikomeye mu burundi kukaba nkako eh, uwo mugwi w'aba basirikare wabuje gukingira abarundi kubera iki abarundi eh, bari kubacurwa bufuni na buhoro na bamwe bamwe bari bajejwe kubakingira ni ukuvuga iki abapolisi bamwe bamwe abari mu rwego rw'iperereza benshi abari mu nzego zikingira urwego rw'umukuru w'igihugu n'abandi mu bategetsi eh, na bamwe bamwe mu basirikare abo nibo bari bagejejwe gukingira abarundi mugabo ari bafise iyo ntumbero yo kubica murumva ko nta wundi baba bagitabaza atari izo nzego mvamakungu kugira naho ushobore kubakingira hategereza kuba igitigiri kiboneka kandi mhm. bafise uburyo buboneka eh, tubivuga ko tuvuga tuti nanone ntitubona icyo bishimikiye kugira bagabanure cya cyifuzo eh, umugwi ujejwe amahoro n'umutekano mu bihugu bya afurika bari bahasabye mm. ntitubona icyatumye bavuga ko bakura ku bihumbi bitanu gushikaho bashikana kuri bitatu mm, kumva ngira bafatira ingene ibintu byifashe uno munsi mu Burundi eh, urabona ko banashimikira ku by'agati y'akazina mu eh, ingene ibintu byifashe nta kirega gisu imbere ahubwo biguma byunyuka kareho bavuga ngo ni mu gisagara mugabo urumva ko byafatiriye intara nyinshi arabava bavuga ati tasiyana yashikuje ati n'umunsi mugabo agahengwe kariho baha bahakadiriye bahuzuye bahitanye ukaba baratwaye bahitanye abashinga ah, ntahe bagifise ingufu na nk'iyo baratwaye aho nta na kimwe kiba cerekanye ko babatohoje bakerekana ko koko baje gutora inkozi z'ikibi kuko naho nyine amategeko aravuga babeko bararondera Eh, kurondera si ukujaniranya mhm. eh, hariho eh, amateka n'amategeko barategekanya kurondera inkozi z'ikibi nta wovuga ngo yahava atwara inkozi z'ikibi aziretse ngo zidegenze mugabo hariho ingene bikorwa aho rero niho tuvuga tuti ico o turetse mama ko batashigikiye icyo gitigiri ni nk'ibyo mu ntambara si ukuvuga ngo habaho ntabwo hagati y'abazina muntu ngo baraje batora umuntu gusa baza bafise ibigwanisho bya rutura bavanze abapolisi n'abasoda wewe rero ugiye ngo uje kuraba bagufate nk'umwasi mu bandi wibaza abari ngaha bo ko bakora gute umudugu upfuye guca ahantu bakavugana n'abanyagihugu dokimantation iba yahashitse kuvuga ko nabo nyine badakora mu mwisanzuro basigara babafata nk'abansi ahubwo kubera baje kubaza kubaza kugira abanyagihugu bavuge ikibabakiye aba amajana 250 amajana nta kintu boza gufasha mbaye ndareka rero aba ibiri hagati ya ibiri na mirongo itanu iyi ni ya ntumbero y'ubutegetsi aba ni ntwazanga ari ni ntwazanga bariko nico bitagira inkoho ndaguha akarorero amakomine mu burundi ubaho agabanukiye bo mu gisagara cya bujumbura hagasigara atatu mm, mu burundi hari amakomine mm. none abantu bangana mirongo itanu urumva ni intara cumi n'umunani mm-hmm. ni ukuvuga urumva yavuze hagati leta y'ikivuga ngo ni mirongo ibiri gusa mirongo itatu none ubuntu n'intara imwe imwe ikaba na babiri aba wovuga ngo baje gufasha ikabarundi ariko mugaburo bya bice aho barondera kumbure nko mu gisagara cya Bujumbura nawe mwavuga nka makumyabiri mwamwe nibokenerwa mu ntara zose mbega aho badakenerwa mu ntara zose ko navuze ko ari mwebwe muhora mubivuga kenshi abapfa kandi nk'uko nabivuze intumbero yoba ari iyihe niyo guhagarikira atanga ubuna ntoya zo kubuza abariko baronona bariko barica bariko barapfungira abantu ubusa bariko barahohotereka agateka ka zina muntu wowe ukarorera gusa ngo uzotanga raporo hari aho bavuze ngo bagatabaza hageze hazogera igihe ariko harengeranye gutabaza ndaguha akarorero hariho abantu bakibandanya bavuga ngo hamaze gupfa abantu amajana ane nibaza ko bataba muri iki gihugu canke badasoma amaraporo naho wowe wofata gusa ibyo amaradiyo avuga abantu bafashwe batoye imibyimba bapfuye tutavuze bamwe bicirwa mu burusho butazwi bicwa bakajya guhambwa mu binogo bitazwi nawe ufata bugusa gushikaho uvuga uti ibihumbi bitatu ku bwanje n'ibyo byari bikwiye mm-hmm. we wose birakwiyumvira abari hagati ya mirongo ibiri na mirongo itanu gute ibi ni uko yari azi ko leta ari ihagaze kubera rero bihenze bakavuga bati tuzokora icyo leta yemeye yemwe bazokora bike mu byo gufasha abarundi ko basubira ku nzira ya demokarasi bagasubira eh, gukurikiza amategeko bagasubira Eh, kwisanzura mu burenganzira bwabo mu mice yose bakavuga ikibabakiye atawurara ku mugono eh, baba urwaruka rugasubira rukabaho nk'uko agateka kazina muntu kabirekura ibyo bizogorana kurabona n'ibi by'ibiganiro bivugwa n'ibyo by'ababaza gukinga bivugwa mu gihe bazokwama barindira ngo tuzobikora leta ibishatse ibitwemereye yemwe ntacyo bazoshobora gukora kubahiriza ubwigenge bw'igihugu ibyo ntaho bihuriye eh, mu mategeko n'amategeko eh, mpuzamakungu igihugu iyo kiriko eh, kiragwa mu byaha mu no muri eh, bihugu bya afurika amategeko agenga eh, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hariho ingingo y'indwi itegekanye ingene eh, urwego rujejwe amahoro n'umutekano muri iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ushobora gufatira ingingo iyo ari yo yose amareta boyisaba kuganira gute boyifatira ibihano gute basaba kuganira ko muri nabo batavuga rumwe cyangwa babona bati ibintu bya ugenda kugira ngo ikiganiro na karikiyago eh, habe kubaka ndakumva gose hmm. mugabo hajya bakwemera eh, bazi ko watowe n'amategeko ugatogwa wisunza amategeko ugaca ukora iby'amategeko akurekurira Eh, muvuga muti hariho inzego zijejwe umutekano mm. zari kubuhagarika mm, nizo zibukora simvuze ngo ni bose benshi bari muri abo kuko urumva nibo barungikwa muri ayo makaritsiye nibo barungikwa muri izo ntara muri ayo makomini urwego rujejwe iperereza murazi ibyo rukora iyo migwi ko leta ivuga ko mirongo icyenda n'icyenda ku ijana umutekano usasagaye iyo migwi ikorera he na jewe ntwara n'ibisanzwe mm. ntaboreka ngo umuntu akuvogere leta ivuga ko umutekano usasagaye ku butaka bw'uburundi bavuze babandi bagwana baba bari hehe bavuze mirongo ugomba ntushobora kugomba ni chose contraire ngo vuga iti wongere ucukure ibihushane by'ibyo wavuze kujya leta yemanga imbere y'amakungu ikemanga mu majambo yose amadisikuru yose ivugira mu manama atandukanye mu Burundi bavuga ko umutekano ari wose none bumva izo izo ntuze ayo marase rokete kera umusivili atarazi n'ingene ayerera mu bantu ayerera mu manza ayerera mu maprovensi mu makomini ariko arondera abandi ababirirwa barafatwa babana umuntu akiri umusore wese yiga ku ishuri ngo kuko bamusanze muri karitsiyetere bagatwara bamwe bagatubwa imibyimba ibihimba by'imibiri abandi bakazinzikariza ubuzima mu buzwi n'ubutazwi ibihumbi n'ibihumbi bakaba bari mu mpimba mu minyororo itandukanye ibyo we wobisigura gute ntibatubwire iyindi ntumbero bafise administration documentation imbonerakure aho wewe kugira ukuri n'abo bandi bose bahura bose bashaka yego mm. ari wewe bose aba bantu banganiye kugira uvuga uti hirya ntara nk'intara giteye kugira amenyereye rema ibiko birakogwa bose aba bantu banganiye worisika gusaba abarengeye n'aya majana abiri batanze ku gihugu cyose ni ukwereka yuko atari uruhendo aba ntaco babaje kumara vrema mm. eh, ibintu byokogwa bigahera ari ubahaye informasi bagatanga raporo mugabo abantu bakabandanya bahera bora twe dukeneye ko abantu bareka kubandanya bahera yego reka eh, tumira amate mu kurindira ko mutwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri ariko ngira ngo kumbura umunyamabanga araraba ati hagati y'ibihumbi bitanu na cumi kuba tugiye gukingira cyangwa guhagararira umutekano hagati y'abagwana ni ukuvuga imigwi ibiri uyu munsi siko biri mu burundi eh, ndabe cuno vuga kuri kuri kijyano cuno munsi yego eh, nabikurikiranye kuva mu ntango nk'uko umushinga eh, tatiyane babivuze ati mbega ibi bitigiri by'abarungikwa babiri bisunze iki mhm. mbega baduza gukora iki ingorane uremere bw'ingorane bungana gute ni mu bisanzwe ba bategetswe kuraba mhm. eh, hanyuma umuntu arazi nko mu mwanya muremure gato nk'ibyo twokwita rumoye eh, terme rumoye mhm. eh, terme ni ukuvuga nk'imyaka nk'itanu itandatu iri imbere mm. eh, nk'ubu ngubu baravuga bati ibiganiro uca bitangura ah, bizobandanya si gutangura yarusha aha rero hakaza ikibazo kivuga tuti none abanyepolitike bahungiye hanze baducungirwa gute baracyafite icyizero mu ba polisi n'abasirikare basigaye mu gihugu icyo kumbura ngo nicyo bokwiga bakagifatira ko mu biganiro eh, turakeneye abantu bo hanze baducungera kuko twizera neza aba bantu dusanze ngaha icyo ni icya mbere icya kabiri hariho iyi migwi yafashe ibigwanisho iyo migwi yafashe ibigwanisho rero kugira isubire mu ruhongore kenshi birasaba yuko haba hariho inteko mpuzamakungu zibicungera zibiraba ni nk'uko eh, dede yataha mwarabonye nyine byagenze hariho abasirikare muri afurika y'epfo ni nacyo kibazo narimbaje tasiyano hanyuma ucura twakora ariko ndavuga nti ibyo eh. bikunda kuba iyo hariho imigwi ibiri yego iyo migwi irahari none iyo migwi irahari iragwana n'ubu irahari ni ibintu bisanzwe ni kubera iki mu burundi abantu bapfa kurusha ngira abapfa muri kote d'ivoire kurusha abapfa muri bibiya cyane muri siriya mugabo twebwe ngo baza kubaza ubutegetsi bw'ibujumbura nta kibazo bihagaze umuti rero ga jedo nubona wubuhe eh? umuti wobuhe uwe muti hagati y'izi nteko eh, zokongerezwa boba bangana gute ku bwawe eh, umuti uko bye mudabibona ibihumbi bitatu n'imiburi y'iburi byopfufaza naho tukora icyo shingiro uyu banki mune yatanze ibihumbi bitatu tuvuge hashobora kuboneka abokingira nk'abanyepolitike bazotaha bashobora kubonekamwo abantu bashobora kuta hagati y'imigwi ikiragwana na leta kugira bashobore ku bagwana babasubize mu ruhongore ibihumbi bitatu bazaba baje no gufasha kuraba ingene imigwi igwana na leta ingene bohagarika ingwano ibica bikurikira ivyo ngani bindi bikumbuye bizoka mu biganiro ivyo nibindi nico gituma jewe ntari nabishiteko mm. jewe nari ngivuga ivyo guhagarika ubwicanyi buriko bukorwa n'inzego za leta nihaba hariho abandi babikora eh, n'ibyaramuka bibaye bibe atabarundi bandi bariko barapfa kuko twebwe niho duhagaze ibiganiro nibyaba abarundi bariko bapfa uko bapfa uku bizohava bibataco bikiza gukiza yifo ko habanza guhagarika ubu bwicanyi abantu batoterezwa ubuzima bafungirwa ubusa hanyuma abarundi bavuga n'ingene igihugu gisubira ku nzira ya demokarasi mugabo abarundi tukiriho tubaho kuko mm. nicyo cya mbere gihambaye mm. twebwe niho tuvuga rero tuti imbere ya byose kandi nibaza ko n'ejo naho tuza mu biganiro icyo tuzoherako ntidushaka kuganira inyuma yawe bariko baratema batongora icyo abarundi barakinyotewe bwa mbere hanyuma tuganire ingene uburundi busubira ku nzira ya demokarasi tukaronka abategetsi baciye mu mateka n'amategeko y'igihugu mhm. abo bari ibihumbi bitatu rero nk'uko nabivuze ni miburiburi mhm. kuko igihe eh, akanama kajeje umutekano n'amahoro mu bihugu bihurikiye mu bumwe bwa afurika kari kasabye inteko ibihumbi bitanu karabona ingene mu burundi bumeze ubu rero hamwe ko batweretse bati twe twarabonye ko amahoro n'umutekano yongerekanye ntibosigura ingene baguma bagabanura ibyo ariko biravuga ko hari abasunika abaza barasunika bati bashiramo ngira ngo kariro bati inteko zirakenewe eh, akariro kaje mu kumurika rega ndakubwire ni ibintu bisanzwe cyane abantu batemeye amategeko kwaho nyangwa abakaba bariko barabura abantu abarundi bariko barapfa ko abarundi basaba ko baza gukingirwa ni ibintu bisanzwe cyane sibona rero watangara ngo hari abarundi basaba ko inteko zoza ingene ubutegetsi bwemewe n'amategeko busubira kuboneka mu burundi n'abo bahunze bakumva ko mu mutima batekanye babwira bagaruke yego mhm. mu kurindira eh, kumva ko nsa nkaguha ijambo reka inshuro nibutse ko mushobora kutwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu uwo ni umurongo wa mbere umurongo wa kabiri ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa eh, kabiri umutumire itasiye somana tuwe tuganira kuri iki cyifuzo cy'umunyamabanga mukuru wa oni cyo kurungika inteko mu burundi hagati y'ibihumbi bitatu amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani canke hagati ya mirongo itanu ya mirongo ibiri na mirongo itanu ariko abo ngo bakaba boba ari nk'intwaza ngabo abo ngo bufasha mu gucungera umutekano no guhagararira ariko w'imana rero niwe ariko arafasha mu buhinga bw'ibyuma ibiganiro bikaba bihagarariwe na e, medale niyo nkuru twibutse abarundi bari hano mu gihugu hagati y'aba bari mu gisagara cya bujumbura cyangwa hagati mu gihugu ko mutwihanganira tukarekera kano kanya abarundi bari mu mahanga kugira ngo batange intererano batange umuganda ku gihugu cy'amavukiro Dusa rero n'abari ko dusozera kino kiganiro ariko turacasigaranye nk'iminota indwi cyangwa umunani kugira ngo dusozere kino kiganiro inteko ngira nk'uko mwatanguye muvuga muti turakenguruka turashima kuko ikicimviro cyabayeho kumbure ngira ngo n'ibitigiri uko twage tuvuga iby'ibiganiro n'ibyaba batuza bararongereza bivanye n'ingene ibintu bizogenda birahinduka murakoze e, e, ibyo ndabyumva mugabo ikibabaje ni uko uko bateba ariko igitigiri cyabapfa bongerekana igitigiri cy'abahohoterwa cyongerekana abapfungirwa ubusa bongerekana abo tubura tutazi baguye bongerekana eh, twe rero twibaza yuko eh, igihambaye ahubwo bufata ingingo bakayishyira mu ngiro kuko amanama amaze kubona menshi ingingo zimaze gufatwa eh, zaba izo kurungika bake zaba izo kurungika benshi nyinshi mugabo ukabura igikozwe aricyo bituma Dieudonne yavuze ati mbega ahandi kuba atarinze kubaza mu burundi hoho eh, nibaza yuko abarundi ngira ngo ntibisariho umwe umwe wese n'akamuraje ishinga mm-hmm. n'ahandi hoho abapfa ngaha umugani wa Dieudonne muri Côte d'Ivoire ntariko hapfa benshi gusumba bariko barapfa ngaha iwacu kandi naho nyene byavuye ku wagombye kwihagira ubutegetsi hagomba agomba amasomera amajwi ataronse none ngaha byatanguye n'ayo matora ataraba agatinda akaba ku gikenye ku nguvu amategeko aho nyanzwe gutinda aho hajamwo abantu bapfa niho burindira baguma bagira inama bahindukiza basubira bagabanya bitigire n'ibyo bike bavuga bitigera biza ikibazo kiriho eh, nibaza yuko mugabo utambwe ingene ndaruca sisasa sinkubita intahe mhm. none wumva wowe bari umucamanza nyabaki mhm. abantu babiri baburana ubu leta niyo yagirizwa ibyabaye n'ibiri kubiraba yavuye mu mategeko yavuye mu matora atemewe ibyo nta murundi nta munyamahanga atabikurikiranye none ubu bace babaza ngo kugira dutorere inyishu z'ingorane wowe wateye tubanza aho gusaba umuti twogira uwo ari we we wumva hatari uruhendo niho rero tuvuga tuti aya makungu dutegereza kuvugana ukuri batubwire ingene ngaha bakoresha eh, amategeko mpuzamakungu mugabo bashika ahandi bagakwega amaguru hagahaze kariho ku kibazo cy'uburundi mhm. mugabo bitewe utebuke bizomenyekana kandi bizotorerwa inyishu mugabo ikibabaje ni uko ariko hapfa abarundi benshi bitari bikenewe ko barinda gupfa mm, ariko ngira aho twari tugeze inyuma y'imyaka mirongo itanu hafi n'itatu burundu bwikukiye hari hagikenewe ko uburundi bwokwama bwo iminsi yose buvuga buti impaka turonke abatuje hagati kugira ngo ingorane zacu zitore umuti jewe aho ndakumva cyane naje niho mpagaze ntibiduhesha agateka ntibiduhesha agateka na gatoya mugabo wewe umaze kuronka abantu bavuga ati genda twara ku nguvu amategeko arambwa ndayarenga hanyuma ndavise igipolisi ndavize igisirikare ndavize iperereza ndavize inzego zose ziri ngaho ndazikoresha kugira uwo wese avuze ko yitegeko narenze akabivuga ndabamurungikira abo bantu ugatinduka narenza kuri izo nzego z'umutekano ukagira ni urwaruka rusigaye rukora hamwe ariko zibagirira bose ntibiba kuri bose eh, ni bake raba raba urwaruka ingene rumerewe muri bibi uraba abanyapolitike bahunze n'abarundi bariko barahunga ega n'abasigaye aha hajya ntiwibaze cyewe turayaga namwe bamwe bari mu muganga sende desitede cyane byose ntiwibaze ko bose banezerewe nabo baba bafite ibibanza bavuga ati ndacahembwa mugabo jewe sinezererewe ingene umuganga wacu uri kuratwara ntibihesha iteka n'abagumyabanga nk'uko biyita ntibihesha iteka igihugu ibyo rero nta murundi yovuga ngo ngo ntitwokwama dusaba abava hanze mm. ka ubutegetsi buriho budashoboye kubahiriza amategeko bubahiriza abarundi bwubahirize ingene ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu bikorana n'ibihugu n'ibindi wewe ngo uca uvuga ngo turikwiye ureke abantu bapfe ega twese vrema nta uryohewe nuko ukwa muri kuratabaza mm-hmm. mugabo iyo urugo runaniwe kwisuganya harajamo intara niko byama mm-hmm. uburundi rero tutagira abategetsi bashobora gutunganiriza abanyagihugu batubahiriza amateka n'amategeko y'uburundi na mpuzamakungu none ugomba tubikore kurinde mu gihe uburundi bwateye igikomoku ku mategeko mpuzamakungu atuma ayo makungu cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu ashobora kuza gufasha mu bihugu harimo ingorane dutegereza gukoresheje amategeko nyine iyo hmm. byase ah, umuti rero woba ku gatasi isoma umuti woba kugira ngo izabizira inteko ah. zirabishwa ko turavuga tuti ntituzokwame tuvuga ko kwamo hari abaza hagati y'abarundi gihe hari utugorane kanaka umuti ubehe umuti yewe eh, haba muganga wadasigana iporonaje we ku giti cyanje nk'ubiza amategeko mhm. umuti wa mbere ni uko abarundi baje hamwe bakaganira bakavugana ingene basubira mu nzira ya demokarasi mugabe intango ya byose ni uko habanza guhagarika ubwicanyi kuko jewe ndabyemera ndabishyigikiye umuganga w'ipuronanse rero kirangaha n'icyo ushigikiye no ku giti cy'iwanje mm. ndemera ko atari inkozi zogarukana amahoro mm-hmm. mugabo we iyo wabaye igikoko ukavuga uti uvuze ndacaja ku buhomba abandi bose bama bibaza ngo yanzira yo gufata inkono niyo niyo nizo hava inkingira mm-hmm. nawe ugasanga turinze kubugura twasheshe mm-hmm. yaba ibi byose twasemerera tuti yabona nyabona tujyamo tuvugane ingene amatora yategurwa hisunze amasezerano y'Arusha n'ibwiza shingiro ntituba tugeze muri aya mayira abiri ubu rero ko byashitsaho harakenewe aboza guhagarika ubwicanyi kugira dushobore kuganira ingene dusubira mu nzira ya demokarasi umwe umwe wese ashobora kuvuga icyo aterereye ataragwa ku mugono adasiga biwe bagandagurwa cyangwa ngo kuwe guhunga igihugu hanyuma ikindi ni uko bomenya ko Eh, abarundi dutegereza kwemera yuko amategeko tuyashyizeho tuyakurikiza mhm. cyane cyane ibwirizwa shingiro aha tudahendanye uworaba ingene ibwirizwa shingiro riho nyango uheruka kumva muri afurika y'epfo kubera yihaye amahera akajya kubaka kugira inzu gusubira mu nzu yiwe warumvise ubutungane bwayo ingene bugira aho uworaba ingingo ziri mu ibwirizwa shingiro zimaze guhonyangwa n'abategereza kuzubahiriza eh ndakubwire ubutungane bwigenga ngaha eh, abavuga umushyikiranganje aho yavuga ati twoshiraho eh, ya sentare imanza abakuru b'ibihugu n'abategetsi bamwe bamwe eh, twaba tuguye mu kaga kuko boca bafatwa bose naho twosanga abategetsi bacu bama izo shingiro kandi ariyo ndahiro barahiye muta amategeko rero niyo amategeko mu matora mu gihe tuzoba tutacemanga ngo ubu mukuru mubanda bari wabo karorero ko kubahiriza itegeko izo kwa mabiri bidusubiza mu ihumbi nuko rero eh, terasi ariyo terasi yaciye eh, ashika ku murongo twasa nawe ariko turasozera ikiganiro ntitwogenda tumuhe nk'iminota ibiri kugira ngo twumve icyumviro cyiwe hanyuma duce dusozera terasi ndakora eee cyane terasi kuri muri leta zunze za amerika neza neza hehe muri zari yego mu kiganiro wagikurikiranye intererano yawe niyi jewe kiganiro kumbure gaciye kamuhemukira murakoze cyane n'ejo nzobitaba kuko ntabwo ko tuba tuvuga niko tubyuka tuvuga si inkoho zizozana amahoro mu burundi ni uko eh, abarundi boreka gupfa hanyuma tukaja hamwe tugatora inzira idusubiza mu ntumbero ya demokarasi no mu kubahiriza ibyo twasezeranye